Book 2 13 Sakmianoba Sakmianoba Ras sakmianobs Marta Ras sakmianobs Marta Is ofisshi mushaobs Is ofisshi mushaobs Is kompyutertan mushaobs Is კომპიუტერთან მუშაობს. სად არის მართა? სად არის მართა? კინოში. კინოში. ის ფილმს უყურებს. ის ფილმს უყურებს. რას აკეთებს პეტერი? რას აკეთებს პეტერი? ის უნივერსიტეტში სწავლობს. ის უნივერსიტეტში სწავლობს. ის ენებს სწავლობს ის ენებს სწავლობს სად არის პეტერი სად არის პეტერი კაფეში კაფეში ის ყავას სვამს ის ყავას სვამს სად გიყვართ წასვლა სად გიყვართ წასვლა კონცერტზე კონცერტზე თქვენ გიყვართ მუსიკის მოსმენა. თქვენ გიყვართ მუსიკის მოსმენა. სად არ გიყვართ წასვლა? სად არ გიყვართ წასვლა? დისკოთეკაზე. დისკოთეკაზე. მათ არ უყვართ ცეკვა. მათ არ უყვართ ცეკვა.